Me degradar pode agradar, difícil, tá? Não quero me relacionar, desculpa, mas não dá. Se pôr no teu lugar, porque todas as vezes eu fui atrás e fingi mas durante esses meses. Vamos pro jet junto, pus 10 no seu bilhete. A voz tu me negou e foi com mano esporteje Porque eu tava pé, tu só me negou voz. Hoje de Santa Fé tá querendo colar com nós. Porque porque eu tava a pé, tu só me negou voz. Hoje de Santa tá Fé tá querendo colar com nós. O, o, o, o mundão girou, tu corre atrás agora. Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora. O mundão girou, tu corre atrás agora. Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora. O mundão girou agora. Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora. Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora. degrada pode agradar. Difícil, tá? Não quero me relacionar, desculpa, mas não dá. Se pôr no teu lugar, porque todas as vezes eu fui atrás e fingi, mas durante esses meses vamos pro jet junto, pus 10 no seu bilhete. A voz tu me negou e foi com mano de esporteje, Porque eu tava pé, tu só me negou voz. Hoje de Santa Fé tá querendo colar com nós. Porque eu tava pé, tu só me negou voz. Hoje de Santa Fé tá querendo colar com nós. Um, um, um, um, um, um, mundo girou, tu corre atrás agora. Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora. O mundo girou, tu corre atrás agora. Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora. O mundo girou, tu corre atrás agora. Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora. Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora. 두 b g